Це ж яка ганьба, який удар для нього. Мучилася його муками, передумувала його думки, страждала і нікуди не могла втекти від страждань ні в роботу, ні в фільм, ні в книгу. Бреше, переконливо сказав Рубан. Очі позападали а шерсть над вухами стерчить. Нову бабу знайшов. Ти, начальничок, візьмися та по адміністративній лінії вріж. Начальничок не відгукнувся. А в обідню перерву його зустрів біля дверей вечірко. Ходімо в сіру ворону. Пообідаємо разом. На повітрі смачніше їсться. В сірій вороні, так вони називали росинку, павільйончик пофарбований брудно-сірою фарбою, були тільки шашлики та салат. Стояли за вузьким столиком один навпроти одного, жували жилове м'ясо, запивали пивом. У парку хтось голосно опробовував динамік. Раз, два, раз, два, раз, два. По втрамбованій рудуватою глиною доріжці молоді матері й бабусі котили повз павільйон жовті, червоні, рожеві колясочки. Ти скоро покотиш таку? майже знічев'я запитав вірша. Вечірко усміхнувся масними губами. По правді, не скоро. І вивів оце тебе, щоб прямо сказати про це. А я думав, ти створений для сімейного щастя. Визначив по лисині? Може, колись докочуся й до цього. Але ще не тепер. Хочу спробувати все. Розумієш, усе. Влип був трохи. Це правда. Але там усе. Так що до мене претензій немає. Цинізм вечірка не так дратував, як дивував. Що все? запитав Сергій, поки що не чіпаючи претензій. Ну, все, що є. А хто може заборонити? Я так би мовити підвалин суспільності не чіпаю. Ніхто не може заборонити, бо кожен отако. Гріх і немає. Всі це знають. Тільки ніхто не каже вголос. А я кажу я чесніший. Звичайно, можливості мої не мільйонер же. Якби був мільйонером, купив би собі острів, навіз туди полінезійок. Правильно. Але й це не все. Треба спробувати і страх, і лють, і помсту. Я мстивий. Знаю. Звідки? Здогадуюся. Сергій витер пальці паперовою серветкою. Три роки жили в одній кімнаті. Але оце твоє все, здається, воно не нове. Була вже така теорійка. Ще до революції забув, чия вона Ніцше, Фрейд. Причим тут Ніцше і Фрейд? Ти сам такий і не кліпай очима. Не ну, вдавай обурення. Але ти спочатку хочеш вилізти вгору і вже там рвати квіточки. А я боюся, що тоді буде пізно. Ну, це ти вже о, я знаю. Ти від цього відмовишся і під петлею. Але це правда. І до бісової матері всі теорії я практик. Знаєш, скільки вже на моєму рахунку? Кого? Не зрозумів чи вдав, що не розуміє ірша. Дівчат 43. Веде сліджбу